Good good morning. You what I got? I bring you greetings from Calvary Chapel Vista, from Rob Salvato, our pastor, and from many who pray for you uh, regularly. Um, üdvözletet um, hozok a Vistai dél-kaliforniai gyülekezettől, um, ahol Rob Salvato a ja, a pásztor, igen, és, uh, <clears throat> és ő is üdvözöl, meg mindenki, aki um, nagyon sokan imádkozni, imádkoznak értünk mindenki üdvözöl minket. It is a privilege and a delight for me to be here with you today. Nagy kiváltság és nagyon um, nagy öröm számomra az, hogy most itt lehetek veletek reggel. Let us open the word of God together and see what the Lord would tell us today from Isaiah chapter 66. Nyissuk ki a Bibliát együtt, és nézzük meg az Ézsaiás könyvének 66. részét, hogy Isten mit szeretne nekünk üzenni ma ezen keresztül. And while you're opening to Isaiah chapter 66, let me remind you of a little background of the book of Isaiah. Okay. Um, I'm sorry, can you repeat this? Cause was not. Yes, that's fine. Uh, as you're opening up to Isaiah 66, uh, let me remind you of some of the background of the book of mhm. Isaiah. Tehát ahogy uh, amíg kinyitjátok, um, egy kicsikét uh, föl szeretném vázolni itt uh, a, a um, Izsaiás könyvének a hátterét, hogy jobban értsük. The children of Israel were living in the land of Israel for a number of years. Um, Izrael gyermekei Izraelben éltek uh, jó pár éven keresztül. First, there had been King Saul, then King David, and then uh, King Solomon. Először Saul volt a király, őt követte Dávid, majd um, őt követte Salamon. And then after King Solomon, the kingdom had been divided into two parts. There was northern part called Israel and the southern part called Judah. After King David. After Salomon. Oh, Salomon okay. yes. um, és Salamon uralkodása után pedig ketté szakadt az ország, um, és lett egy északi, meg egy déli királyság. Az északit hívták Judának, a délit pedig uh, fordítva. Two, so two pieces. Igen, tehát az a lényeg, hogy ketté szakadt az ország. And the problems had been that the people that lived in the land started to turn away from the Lord. A probléma gyökere az volt, hogy azok az emberek, akik uh, Izrael, um, Izrael területén éltek, elkezdtek elfordulni az Úrtól. Instead of simply worshiping the Lord and depending on Him, they had started to become uh, wealthy and dependent on their wealth. És ahelyett, hogy Istenben bíztak volna, és egyedül neki, neki áldoztak volna, őt dicsőítették volna, ehelyett a gazdagok lettek, és a gazdagságukban kezdtek el bízni. And many became interested in the things in the countries surrounding them. És nagyon sokan pedig a körülöttük lévő országok felé kezdtek kacsingatni. They became interested in the gods of the countries around them és elkezdte őket érdekelni az a sokféle Isten és Istenség, amik, akiket a körülöttük lévő országokban tiszteltek. This is the same kind of thing that can happen here in the country of Hungary. Ez ugyanolyan, ez ugyanilyen módon megtörténhet Magyarországon is. as uh, more and more places are renewed and more and more jobs are available, people can start depending less on the Lord and more on their economics. Ugyanúgy, ahogy egyre inkább dolgokat felújítanak itt Magyarországon is, egyre több a munkahely, az emberek elkezdhetnek bízni a, a gazdaságban. And also there are some evil influences from places like uh, the United States and others where uh, there's things like uh, pornography and movies and uh, rebellion, and people can start becoming uh, excited about or taken up with those kinds of things. Um, és, és ugyanúgy a um, más országokból, például Amerikából is um, rengeteg rossz befolyás um, éri az embereket, és uh, beszivároghatnak ezek a gonosz dolgok, mint például a pornográfia, a, a mi volt még a Rebellion? Tehát, hogy egyszerűen, hogy így lázadnak az emberek, és és azt gondolják, hogy az, ami ott van, az sokkal jobb, és, és, és így ezután fognak menni. So Isaiah was preaching and teaching to people who were in that kind of a situation. Úgyhogy Ézsaiás itt ilyen emberekhez szól, akik pontosan ebben a helyzetben vannak. The book of Isaiah has 66 chapters. Uh, Ézsaiás könyve 66 fejezetből áll. The Bible has 66 books. A Biblia pedig 66 könyvből áll. The book of Isaiah is almost a mini Bible. Um, Ézsaiás könyve az majdnem, hogy egy ilyen mini Biblia. The first 39 books of the book of Isaiah Go ahead. Uh, deal with uh, more of the judgment az első 39 fejezet az inkább így az ítélet körül forog. And in the last 27 chapters of the book of Isaiah, there's more passages that give us hope. És az utolsó 27 fejezetben pedig többet olvasunk a reményről, vagy olyan olyan öm, mm, szakaszokról, ami reményt ad nekünk. Not that any one chapter is one way or the other. Many chapters have both in them. És nem arról van szó, hogy egy-egy fejezet így kizárólag ez, vagy kizárólag az, hanem mind, mindegyik fejezetben legtöbbször megtaláljuk a, a reményt, és megtaláljuk az ítéletet egyaránt. It's just that from chapter 40 to the end of chapter 66, there's more emphasis on the hope that's coming of the Messiah. Csak egyszerűen arról van szó, hogy a 40. fejezettől a végéig um, több hangsúlyt fektet Ézsaiás az eljövendő messiásra és a benne való remény reménységre. Those of you that may be familiar with Handel's Messiah, talán ha ismeritek Handel Messiás című művét, would recognize the beginning of chapter 40 where it says comfort ye my people. akkor talán lehet, hogy ráismertek erre az igeversre a, a 40-es 40. fejezetnek a, a, a úgy kezdődik, hogy um, comfort me, me comfort ye my people. Um, hogy um, Mm. Comfort. vigasztald a népemet. Uh-huh. Yeah, mhm. Tehát népem people. légy vigasztalva. And in Isaiah 53, we, we see a picture of the Messiah being crucified for our sins. Az 53-as fejezetben pedig um, annak a képét látjuk, ahogy eh, Jézus, a messiás, um, megfeszítetik a kereszten, mi érettünk. Now let's look at Isaiah chapter 66, the first two verses. Most nézzük meg a 66-os fejezet első két versét. Heaven is my throne and earth is my footstool. Where's the house that you will build me? And where is the place of my rest? For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit and who trembles at my word. Ezt mondja az Úr, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott. Így keletkezett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Notice who is speaking here. It starts off in verse 1 with, Thus says the Lord, and in the middle of verse 2 says, says the Lord. Vedd észre, hogy ki szól itt a néphez. Így kezdődik a 66-os, az első vers, hogy ezt mondja az Úr, és a második versnek a közepén is azt mondja, hogy így szól az Úr. So who's speaking? Tehát ki beszél? The Lord. Az Úr. And this name of the Lord is the covenant name of the Lord, sometimes represented in Hebrew as Yahweh. És ez a név, amit az Úrra használ az eredeti nyelv, ez Istennek az a neve, amit a szövetségben használt, gyakran, tehát ez Jehovaként When God uses this name for himself, he's emphasizing the fact that he is a promise keeper. Amikor Isten ezzel a névvel illeti magát, és így szól a népéhez, akkor ez mindig arra utal, hogy, hogy arra akarja emlékeztetni a, népet, hogy ő egy olyan Isten, aki beteljesíti az ígéreteket. He has made promises to the children of Israel, and he is the covenant keeper. He will keep them. Ő ígéreteket tett Izrael gyermekeinek, és ő egy olyan Isten, aki megtartja a szövetségét. And notice that he says five times in these two verses that everything is his. He uses the word my. És figyeld meg, hogy ebben a két versben ötször használja um, ezt a birtokos jelzőt, hogy az enyém, tehát hogy minden az övé. He's trying to convey to the children of Israel, I own everything. próbálja így tényleg megmagyarázni az Izrael gyermekeinek, és eszükbe juttatni, hogy enyém minden. His throne is in heaven, and this whole earth is just a footstool. Like where I would put my feet when I sit down. Hogy az ő ott ül a, a, mennyben, az a trónja a mennyben van, és a föld az csak így a, a, a zsámoly a lába alatt, egy olyan valami, amire csak egyszerűen fölrakja a lábát, amikor leül. If you'll turn with, hold your place here in Isaiah 66 and turn to Psalm 8. Lapozzunk oda a 8. Zsoltárhoz, úgyhogy ne zárd be az Ézsaiás könyvénél. Psalm 8, verse 3 and 4 When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you're mindful of him, and the Son of Man that you visit him? A magyarban ez a 8-as, 8. Zsoltár 4-es és 5-ös verse. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá the point God is making back in Isaiah 66 in the first part of those first two verses is I'm God, you're the creature. Um, amit igazából Isten akar itt mondani, és ezzel kezdi a Ézsaiás 66 um, első versét, hogy um, a lényeg az, hogy én vagyok Isten, te pedig az én teremtményem vagy. And in verse 1, when he says, Where is the house that you will build me? he's actually asking the question, how can you do anything for me? I'm the one who does everything. És amikor az első versben azt kérdezi, hogy milyen házat akartok építeni nekem, akkor valójában azt mondja, hogy te mit tudsz nekem adni, mit tudsz nekem mondani, én, én birtoklok mindent is, nélkülem semmire nem vagy képes. So the question comes up, how will God ever even look or care for us? He's so big and we're so little. Tehát ez a kérdés, hogy Isten eleve hogyan tud ránk nézni, és hogyan, hogyan tudna egyáltalán, miért, miért törődik velünk egyáltalán, amikor ő olyan hatalmas, mi meg annyira kicsik vagyunk. God is saying, You can't do anything for me. I do everything for you. Isten azt mondja, hogy um, te nem tudsz semmit nekem, nekem tenni, vagy számomra tenni. Én teszek mindent neked. But then he says, but on this one will I look de aztán azzal folytatja, hogy de erre én rátekintek. There is an exception to this greatness of God and uh, smallness of man. Van, van egy kivétel, amikor arról beszélünk, hogy Isten mekkora, milyen hatalmas és mi milyen kicsik vagyunk. There are people that God takes special notice of. vannak olyan emberek, akikre Isten különösen odafigyel. there are people that God loves to come alongside of. emberek, akik mellé Isten szeret odaszegődni. There are people that God loves to pay attention to. Akikre, akiket Isten szeret figyelemmel kísérni. There are people that God loves to protect and provide for. Emberek, akiket Isten szeret uh, megvédeni, védelmezni és, um, és és minden szükségüket betölteni. And there are people to whom God will become known very intimately. És vannak olyan emberek, akik, akik Istent nagyon is közelről és, és intim módon fogják tudni megismerni. And God tells us who those people are. És Isten el is mondja, hogy kik ezek az emberek. Those who are poor. Azok, akik szegények. Of a contrite spirit. Um, tehát nyomorult és megtört szívűek. And who tremble at my word és azt mondja, hogy aki, akik tisztelik igéimet. So today let's look at those three characteristics of a person that God specially looks at. Úgyhogy uh, ma reggel ezt szeretném, hogyha megnéznénk ezt a három dolgot, ezt a három jellemvonást, ami azokra jellemző, akiket Isten ilyen különös módon figyelemmel kísér. I want to be one of those people that God specially looks at. Én is egy ilyen ember szeretnék lenni, akire Isten ilyen különleges módon tekint. And I'm sure each of you do also. És biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak ez a vágya. So let's explore these three characteristics. Úgyhogy kicsikét nézzünk bele jobban ebbe a három jellemvonásba. And see where we are in these three characteristics. És vizsgáljuk meg, hogy mi hol állunk um, ezekhez képest. The first one is poor. Az első az a, a szegénység, az angol így mondja, hogy szegény. If you'll notice, all three of them, or at least the other two, clearly have to do with an attitude. Um, hogyha um, hogyha megnézzük ezt a mindhárom dolgot, amit itt, ezt a jellemvonást, amit találunk, mindegyiknek egy mm, a, a hozzáállás, mm, hozzáállásról beszél. It's about our inner uh, feelings and attitudes in relationship to these things? Um, arról beszél, hogy mi, mm, a mi, mi szívünk és a mi, um, a mi érzéseink hogyan viszonyulnak ehhez a három dologhoz. And I emphasize this because some have taught that when it says on him who is poor, it means poor not having material things. Mert hogy tanítják ezt a részt úgy, hogy amikor azt mondja, hogy szegények, akkor, akkor egy fizikai szegénységre utal, hogy valakinek nincsenek anyagi dolgai. That would not fit in this verse, fit in the context of this verse at all. De a, a szöveg környezetbe ez az elgondolás egyáltalán nem illik bele. Because he's God is talking about an attitude that a person has. Mert itt Isten egy hozzáállásról beszél. Jesus made that very clear for us in Matthew 5, chapter 3. If you want to hold your place in Isaiah and go all the way to the New Testament, to the book of Matthew. Um, ezt Jézus is elég világosan kijelentette, ezt olvashatjuk a Máté Evangélium 5-ös fejezetében, hogyha odalapoztok. Jesus, early in his ministry, extensively taught on those who are known by God and are ad- taking advantage of the kingdom of God. Um, Jézus az ő szolgálatának a, ke- a kezdetén um, eléggé bőven, vagy um, igen, um, elég részletesen kitért arra, hogy um, milyenek azok az emberek, akik az ő, akik Isten országát um, um, öröklik majd. And he starts off in Matthew 5 3 in the Sermon on the Mount saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. És az um, ötös fejezet harmadik verse így kezdődik, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. This is an attitude of the heart rather than a condition of your pocketbook or your wallet or your finances. Um, ez, ez inkább um, arról beszél, hogy a szívednek, a, a, szíved, a szívbeli hozzáállásról beszél, és nem egy anyagi dologról, nem arról, hogy a pénztárcád éppen mennyire van tele vagy sem. God is not opposed to people being wealthy or to being poor. Um, Isten um, nem áll ellen azoknak, akik uh, esetleg gazdagabbak, és sem azoknak, akik szegényebbek. But that simply is not the issue in Isaiah 66. De egészen egyszerűen a, az Ézsaiás 66-ban uh, nem erről beszél. It is about being poor in spirit, being humble before the Lord. Arról beszél, amikor azt mondja, hogy szegény, vagy ahogy az a, a magyar fordítás mondja, hogy nyomorult, hogy a lelki szegénységről beszél, tehát egy megtörtség és alázat Isten előtt. Perhaps an easy way to understand what uh, poor in spirit or humble is, is to look at the opposite talán ö, jobban meg tudjuk érdeni, hogy mit jelent lelki szegénynek lenni, és ö, megalázottnak Isten előtt, hogyha megnézzük az ellenkezőjét. The opposite of being poor in spirit is being rich in spirit or full in spirit or proud. Um, az ellenkezője annak, hogy lelki szegénység, az pont az, hogy valaki büszke, hogy tele a lelke, hogy, hogy így tel, telva van mindenfélével. Proud or arrogant or boastful. Um, arrogáns és büszke és um, dicsekvő. And instead of looking at God and being uh, humble before him, they're they're looking at God and saying, "I'm strong." és ahelyett, hogy ránéznének Istenre, és, és megaláznák magukat előtte, ránéznek Istenre, és azt mondják, hogy én erős vagyok. The Apostle James helps us to clarify this point in the book of James, chapter 4, verse 6. Jakab apostol próbálja ezt kicsikét így tisztává tenni előttünk a Jakab levelének negyedik fejezetében. In James 4, chapter 4, verse 6, it reads, But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace a hatos versben ezt mondja, de még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. There's basically two kinds of people in view here, the proud and the humble. Tehát alapvetően itt most két emberfajtáról beszélünk, az alázatosról és a büszkéről. The proud people say, watch me God, I can do it. A büszkék azt mondják, hogy na ide néz Istenem, majd én megmutatom, hogy képes vagyok erre. The humble people say, God, I need your help. I can't do it. Um, az alázatos pedig azt mondja, hogy Uram, szükségem van a segítségedre, egyedül nem tudom megtenni. Who was the first one that demonstrated pride so clearly? Ki volt az első, aki a büszkeséget nagyon világosan is demonstrálta? Satan said, I will be like the Most High. Uh, sátán volt az, aki azt mondta, hogy én olyan leszek, mint a magasságos. And you read in the scriptures where Satan said, I will, I will, I will. és folyton ezt olvassuk róla, hogy ez, ezzel kezdi a mondandóját, hogy én, én majd megteszem, én fogom. And he's still sending that teaching out even in the church today. Satan is trying to make people say, I will, I can. És sátán ugyanezt az üzenetet osztogatja a mind a mai napig, még a gyülekezeten belül is, amikor azt sugalja az embereknek, hogy azt, azt, azt jelentsék ki, hogy majd én megteszem, én, én fogom ezt megcsinálni, képes vagyok rá. He's so clever, it ma- he makes it look like it's the right thing. A, annyira okos, hogy képes ezt úgy um, beállítani, hogy um, hogy, hogy ez ártalmatlannak tűnjön. When you have a brother or sister that you know who's depressed and discouraged, ha, ha van egy olyan keresztény testvéred, akiről tudod, hogy például na, e, nagyon el van csüggedve és depressziós. What would be your natural tendency? What would you normally go to do with them? mi lenne a természetes, normális reakciód? Mi lenne az első dolog, amit úgy mondanál neki? You might come up to him and say, you can do it, you know, try harder, you'll be able to do it. Uh, valószínűleg azt mondanád, hogy de hát képes vagy rá, kicsit próbálkozz keményebben is, minden rendben lesz. That's the worst thing you can do. Ez a legrosszabb dolog, amit tehetsz. When they say, I can't make it, I just can't do it. Mert e, ugye ezzel jönnek, hogy de hát egyszerűen képtelen vagyok rá, nem tudom ezt megtenni. You need to agree with them and say, yes, you can't do it. Akkor egyet kell vele értened, hogy persze, igen, nem vagy rá képes. You cannot live the Christian life in your own strength. Saját erődből nem tudsz keresztény életet élni. Take them all the way from depression, all the way down to the foot of the cross and say, but he can vedd, emelt ki, ragad ki őt a, a depressziójából, és vidd el őt Krisztus keresztjéhez, mert ott meg fogja látni, hogy ezáltal lesz képes. Humility is recognizing that I am unable to live the Christian life or please God on my own. Az alázat az az, hogy fölismerem, hogy uh, a saját erőmből nem tudok nem tudom megélni a keresztény életemet, és nem, nem, tethe, nem tetszhetek Istennek. You see, Satan wants everyone to be the other way around. Think I can do it myself. Mert eh, ez a lényege, hogy eh, sátán azt akarja, hogy pont az ellenkezőjét higgyük el. He wants us not to be dependent on God. Nem szeretné, hogyha Istentől függnénk. He wants us to depend on our own strength. Azt akarja, hogy a saját erőnkből bízzunk. Because when we depend on God, he does the work through us and God gets glory. mert amikor Istenben bízunk, őrá támaszkodunk, akkor ő végzi el a munkát rajtunk keresztül, és a dicsőség az övé lesz. The enemy doesn't want God to get any glory. Az ellenség pedig egyáltalán nem akarja, hogy Isten bármilyen dicsőségben részesüljön. But God teaches us over and over again that those who are poor in spirit, those are the ones he'll look at. De Isten újra és újra erre bátorít minket, hogy azok, akik leg, lélekben szegények, ő azokra fog tekinteni. James says it so clearly, clearly God resists the proud, but gives grace to the humble. Jakab is annyira világosan mondja, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek, az alázatosoknak viszont kegyelmet ad. When you encourage a brother or sister, yes, you can do it, you're actually putting them in the place of now being opposed by God. Amikor te arra bátorítasz valakit, hogy igen, képes vagy rá, meg tudod tenni, akkor tulajdonképpen pontosan azt teszed, hogy arra arra a helyre taszítod őt, ahol Isten nem fog rátekinteni. That is the worst possible place to be. Ez a, a lehető legrosszabb hely, ahol lehet. We never want to be opposed by God. Nem akarsz azon a helyen lenni, ahol Isten ellenáll neked. But when you help a brother or sister say, you're right, you can't do it. You absolutely need God to do this through you. Then they're in a good place. Mert ezt kell tennünk, hogy amikor bátorítunk másokat, egyet kell értenünk velük, hogy igen, te nem vagy ráképes, ezért kell észrevenned, hogy Isten az, aki rajtad keresztül majd meg fogja ezt tenni. God then gives them grace. Mert akkor Isten kegyelmet ad e- ennek az embernek. You remember in the beginning of the Gospel of John, the, the author says that the law came through Moses, but grace through Jesus Christ. Hogyha emlékszel, a János evangéliuma azzal kezdődik, um, azt mondja um, János, hogy um, hogy a törvény Mózes által jött a világba, a kegyelem pedig Jézus által. The law is all about here's how if you live this perfect way, then you'll have life. A törvény arról szól, hogy itt van ez a sok minden, hogyha ennek megfelelően élsz, akkor élet, tökéletes életed lesz. The law gives you no power to live that life. It just tells you what the measurement is. A, what the standard is. A, a törvény nem tud neked erőt adni mindarra, hogy ezeket meg is éld, ő csak egyszerűen felállít egy mércét. The law is very important in telling us how high and holy God's standard is and how holy he is. A törvény nagyon is fontos, mert azt mutatja meg nekünk, hogy Isten mennyire fölötte áll mindennek, hogy az ő öm, hogy, hogy ő mennyire szent és mennyire nagy. Later on in the Sermon on the Mount, Jesus kind of summarizes the law, says, Be perfect, like your Father in heaven is perfect. Jézus, amikor a hegyi beszédben um, uh, kijelenti um, uh, azt, hogy légy tökéletes úgy, ahogy a mennyei atyád is tökéletes, összefoglalja ezzel a törvényt. The law shows us how short we fall of being able to reach the perfection of God. A törvény az, ami megmutatja nekünk, hogy mennyire eh, hiány vagyunk mindennek, ami abban segítene nekünk, hogy Isten tökéletes törvényének megfelelően éljünk. And in the book of Galatians, Paul tells us the law is a tutor to bring us to Christ. És a Galata levélben pedig Pál azt mondja, hogy eh, a törvény az egy ilyen mm, mi ez, a me, törvény az egy olyan mesterünk, aki ö, Krisztushoz visz minket is, rámutat. So, so when we're unable to live life perfectly, tehát mi képtelenek vagyunk ö, tökéletesen élni az életet, What we're supposed to do is admit that and go to the cross and say, but that's why you died for me, Jesus. Úgyhogy amit tennünk kell, az az, hogy ezt fölismerjük, oda menjünk a kereszthez, és azt mondjuk, hogy igen, Jézus, te mindezért, pontosan ezért haltál meg. Jesus gives us the grace to live the Christian life. Jézus megadja azt a kegyelmet, His, ami ahhoz szükséges, hogy a keresztény életünket vezessük. His life actually lives through us. mert az ő élete az, ami rajtunk keresztül él. You see, God says, I'll look on the poor. Tehát Isten azt mondja, hogy én uh, rátekintek a, a lelki szegényre. God says, I'm going to work on behalf of those who are humble before me. És um, azok javára fogok munkálkodni, akik előttem alázattal vannak. Let's um, just for a second go to the book of Second Corinthians chapter 3. Csak egy pillanatra lapozzunk oda a 2 Korintus harmadik fejezetéhez. You've studied the Apostle Paul's life, I'm sure some already. Biztos vagyok benne, hogy már tanulmányoztat, tanulmányoztátok Pálnak, a Pálapostolnak az életét. Paul seemed to be following the Lord and suffering for it quite a bit. Um, és hát eléggé nyilvánvaló, hogy Pál um, követte az urat, és szenvedett is emiatt. He seemed to constantly have the energy to pick up and go again. De valahogy azt látjuk, hogy mindig, mindig újra és újra föl tud állni, és tovább tudja folytatni. He did many righteous things. Uh, és uh, ha, um, elég sok um, igaz dolgot cselekedett. In 2 Corinthians chapter 3 verse 5 um, 2 Korintus 3:5 azt mondja Paul says not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Paul is humbly saying, I can't do anything. My sufficiency comes from God. Pál alázattal kijelenti, hogy én saját erőmből semmit nem tudok tenni. Az én öm, alkalmasságom és hatékonyságom az magától Istentől származik. See, the issue here is the source of power to live the Christian life. Tehát um, a lényeg itt, amiről beszélünk, az a, az a forrás, um, ahonnan mi meríthetünk a keresztény életünkben. Where do you get your power to live the Christian life? Honnan eh, kapod az erőt, a hatalmat arra, hogy eh, a keresztény életet tud élni? How do you have victory over sin? Hogyan győzedelmeskedhetsz a bűn fölött? If you tend to get angry easily and yell at people, how do you overcome that? Hogyha uh, hajlamos vagy arra, hogy, um, hogy hamar dübegurulj és leordítsd az embereket, if it's hard for you to tell the truth and not lie, how do you overcome that? hogyha nehéz az igazságot mondani, és hajlasz arra, hogy hazudjál, akkor ezt, ezt hogyan győzöd le? If you lust after things and have problem with that, how do you overcome that? És hogyha, um, hogyha így, így vágyakozol, um, rossz módon vágyakozol dolgok iránt, akkor azt, azt hogyan győzöd le? Romans 514 gives us a surprising answer. Um, a Róma 5 egy meglepő választ ad nekünk. I'm sorry, 614. 614, bocsánat. You'd think that the way to have someone have victory over sin was to make the demands of the law stricter. Uh, azt gondolnánk, hogy ahhoz, hogy valaki um, így legyőzze ezeket a kísértéseket és bűnöket, um, ahhoz az kell, hogy a törvény még szigorúbb módon legyen jelen. And make the penalty for not obeying the law more harsh. És hogy a, a büntetés arra, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek, még szigorúbb és keményebb legyen. Well, being perfect as God is perfect is about as strict as you can get. Na hát e, igazából az a kijelentés, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok is tökéletes, ennél, ennél komolyabban már nem, komolyabb dolgot már nem állíthatnál. And the wages of sin is death. That's about as bad as it can get. És az, hogy a bűnzsoldja a halál, um, az eléggé kemény kijelentés önmagában. And that doesn't work. De ez, ez így nem old meg semmit. People still sin mert az emberek ennek ellenére még mindig öm, védkeznek. How can we not allow sin to have dominion in our lives? Öm, hogy lehetséges az, hogy, hogy a bűn ne uralkodjon az életünk felett? Verse 14 of chapter 6, the book of Romans says, For sin shall not have dominion over you, for you're not under law, but under grace. Róma 6.14, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt vagytok. Surprisingly, when you walk under grace, which James told us was about humility, walking before the Lord with a poor spirit. Um, meglepő módon, amikor uh, alázatban, um, alázatban járunk Isten előtt. And depend on his strength, then you can have victory over sin és Isten erejében bízunk, és arra támaszkodunk, akkor leszünk képesek arra, hogy a, a bűn, bűnt legyőzzük. It took me 20 years of the Christian life to learn this. Körülbelül 20 éven betelt keresztény életem során, míg ezt megtanultam. I tried so hard to live righteously and kept failing annyira keményen próbálkoztam, hogy igaz módon éljek Isten előtt, és folyamatosan elbuktam ebben. And I'm not saying I don't fail once in a while still. És nem azt mondom, hogy a mai napig, mind a mai napig nem bukok el még néha. But a significant change happened when I realized that God is the one who gives victory not my own strength. De amikor uh, fölismertem azt, hogy Isten az, aki győzelmet ad, és nem az én saját erőmből fogom ezt elérni, akkor egy uh, radikális változás történt az életemben. I worked in a large company with about 300 people in my office. körülbelül 300 alkalmazottam volt, egy nagyon nagy cégnél dolgoztam. And almost every day at work I fell into sin. és napról napra, amíg ott voltam a munkában, újra és újra bűnbe estem. You know, when you work closely with lots of other people, there's many <laughs> opportunities to have sinful thoughts and sinful attitudes and uh, sinful actions. Ti is tudjátok, hogy amikor össze vagy zárva sok-sok emberrel napról napra, és velük együtt dolgozol, akkor elég sok alkalma van az embernek arra, és sok fajta módon lehet bűnbe esni, és igen. And one day, after I had understood that victory comes through grace, not through my own efforts. És egy nap, miután megértettem azt, hogy a győzelem az Istentől jön, és nem a saját erőmből származik. I walked into work, and there uh, was already the temptation to sin again. Bementem munkába, és már rögtön ott volt a kísértés arra, hogy megint védkezzem valamilyen módon. I didn't want to sin, but there was this temptation that was very strong right away. Nem akartam ezt megtenni, de a, a kísértés nagyon erős volt, és ott volt a lehetőségem. I prayed a very quick prayer to the Lord that probably took less than a second. és egy nagyon-nagyon gyors, röpke imát dobtam el így Isten felé, ami valószínűleg rövidebb volt, mint egy másodperc. You know how you can think a whole bunch of things very quickly. Tudjátok, amikor így tényleg ilyen hirtelen mennek át a gondolatok az agyadon. What I thought was, here I go again, I don't want to sin, help Lord. Um, és ami átment az agyamon, az az volt, hogy jó, megint ez történik, megint itt vagyok, de ezt nem akarom megtenni, Uram, segíts! Just as I said that, somebody came up to me and asked me a question. Uh, amint ezt így kimondtam magamban, valaki odajött hozzám és feltett nekem egy kérdést. And the next thing I remember about that day was I was going home from work. Um, és a következő dolog, amire emlékszem azon a nappal kapcsolatban, hogy megyek haza a munkából. And it was almost like the Lord tapped on my shoulder to get my attention. És úgy éreztem, mintha Isten így megveregetni a vállamat, hogy odafigyeljek. And he said, Rob, there was victory today. És azt mondta, hogy Rob, uh, ma győzel, győzelmet arattál. And I just started to cry. és így elkezdtem sírni. Because I had done nothing to get victory. Mert én semmit nem tettem annak érdekében, hogy győzelem legyen az a nap. I was clueless even how it happened. I didn't even know. Fogalmam nem volt arról, hogy mi történik. But God gave the victory that day. De Isten aznap um, kezembe adta a győzelmet. He is so much stronger than our best efforts. Ő annyira sokkal erősebb, mint a, mint a mi legkeményebb próbálkozásunk. God's standard is always perfection. Um, az ő mércéje az mindig a tökéletesség. He always wants us to lead a holy and righteous life. Ő mindig azt akarja, hogy mi szent és igaz életet éljünk. But in these days he has given us grace. De ezekben a napokban kegyelmet adott nekünk. And through his grace, we can actually see the righteous requirements of the law fulfilled. Uh, és ezáltal a kegyelem által uh, láthatjuk uh, tényleg azt, ahogy a, a, a törvény um, a törvény igazsága betöltetik. Turn ahead in Romans to chapter 8 verse 4. Lapozzunk kicsit előrébb a római levélben, 8-as fejezet, negyedik verse. In Romans 8:4 we read that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. By the grace of God, Jesus Christ is able to live his life through us and fulfill the law. Isten kegyelme miatt Jézus um, élhet bennünk és rajtunk keresztül, és ezáltal betölti a törvényt. It is actually possible to live the Christian life with less and less and less sin in our lives. Valóban lehetséges az, hogy a keresztény életünket egyre kevesebb és kevesebb bűnnel éljük. And more and more and more victory in our lives. És egyre több és több győzelemmel az életünkben. When we are poor in spirit. Akkor, amikor lelkiekben szegények vagyunk. When we are humble in our relationship with the Lord. Amikor um, alázattal viseltetünk Isten iránt. When we say to the Lord, I can't do it. Amikor azt mondjuk Istennek, hogy én nem tudom megtenni. Now there was a second part to that. Uh, ennek persze van egy uh, másik oldala is. Not only was it admitting that I can't do it, but also by faith, trusting that God can do it. Nem csak arról van szó, hogy beismerem, hogy én nem tudom, nem vagyok erre képes, hanem oda kell menni és hit által um, Istenben bízni, hogy ő képes rá. But the first thing we need to realize is we can't. De az első dolog, amit nekünk észre kell vennünk, az az, hogy mi nem vagyunk képesek rá. And that's why in Isaiah 66 verse 2, he starts the list of three things with the most important one. Um, ezért van az, hogy az Ézsaiás 66 egy egész listát kezd el erről kapcsolatban, és az a leges legfontosabbal kezdi, tehát hogy szegény, lelki szegény. Just as Jesus did on the Sermon on the Mount. Ugyanúgy, ahogy Jézus is ezzel kezdi a hegyi beszédet. The most important things in, in God's eyes for us is to be poor in spirit. Mert Isten szemében ez a legfontosabb dolog, amit számunkra szeretne, hogy lelki szegények legyünk. To be humble before God. Hogy Isten előtt alázatosak legyünk. That's really hard for us to do with other people. Ez nagyon nehéz megtenni, amikor többen vannak körülöttünk. We always want to look good to another person. Mert egy másik, a másik ember előtt mindig jól akarunk kinézni. We don't want to look like an idiot in front of the other person. Nem akarok, nem akarok hülyét csinálni magamból valaki más előtt. Or a weakling in front of another person. Vagy nem akarom azt, hogy én gyengének tűnjek másnak a szemében. Because we don't want them to Uh, accuse us or put us down. Mert nem akarjuk, hogy más ránk nézzen, és így lenézően nézzen ránk, vagy, vagy hogy egyszerűen, mm, igen. But before God, we can be humble. De Isten előtt lehetünk alázatosak. We can freely say to God, I'm an idiot, I don't know what I'm doing. És minden szabadsággal kijelenthetjük előtte, hogy Uram, hülye vagyok, nem vagyok rá We képes. Can freely say to God, I'm weak, I can't overcome this sin. És szabadon jöhetünk és mondhatjuk Istennek, hogy Uram, én gyenge vagyok és bűnös, és nem tudom egyedül ezt megtenni. Because God is love. Pontosan azért, mert Isten a szeretet. He loves us. Ő szeret minket. He will never put us down. És ő soha nem fog így minket lenyomni. In fact, he says, this is the kind of person I'll actually look to and help and support. Ami azt illeti, poor. pont az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy én pont erre az emberre fogok rátekinteni, aki uh, lelkiekben szegény, és aki megalázza magát előttem. God tells us clearly that the one on he, the, the one On the one he will look is the one who is poor. Isten világosan kijelenti, hogy az az ember, akire én rá fogok tekinteni, az az, aki szegény lélekben. May I encourage you today to be poor in your relationship to God. Hagy bátorítsalak mindannyiutokat arra, hogy az Istennel való kapcsolatotokban alázatosak legyetek. Be humble before him legyetek alázattal előtte. Admit all your weaknesses. Ismerd be az összes gyengeségedet. Newsflash. Um, news, latest news. Igen. Hát így Headlines híreket mondunk. Yeah. He knows already. Tehát, hogyha nem tudtad volna még, akkor ő már tud, hogy ő már rég tudja, hogy te mennyire alkalmatlan vagy. You're not telling anything God he doesn't anything to God that he doesn't already know. Tehát Istennek nem fogsz semmi olyat mondani, amit ő már ne tudna. But what you're doing is getting in the proper attitude before God to admit to him who you are. De azzal, amikor azzal, hogy beismered ő előtte, hogy te ki vagy, ezzel csak egyszerűen a helyes hozzáállásodat mutatod meg. So the first of those three is to be poor in spirit. Tehát az első dolog, amit Ézsaiás mond, az az, hogy uh, lélekben szegény. To be humble before the Lord. Uh, Isten előtt alázatban lenni. To allow his grace to work through your life. Megengedni, hogy az ő kegyelme az életünkön keresztül munkálkodjon. The, num the, the other two kind of support that whole thing. A következő két dolog az tulajdonképpen mind ezt fogja uh, támogatni and actually result from that relationship with the Lord. És ami azt illeti, pontosan az Istennel való kapcsolatunknak az eredményei. What does it mean to be of a contrite spirit? Uh, mit jelent megtört szívűnek lenni? Let me give you an example that some of you may well be able to relate to. Um, hagy adjak nektek egy példát, amire talán uh, többen um, um, remember. Okay. Tehát ami, ami talán ö, ö, ismerős lehet számotokra. I'm 63 now, and something happened in my life when I was 11 or 12 that I can still remember. Most 63 éves vagyok, de még mindig emlékszem egy eseményre az életemből, ami körülbelül 11-12 éves korom körül történt. My friends and I used to go out into the woods hunting with bow and arrow. A barátaimmal um, mindig azzal szórakoztunk, hogy a környező erdőbe mentünk vadászni ilyen nyilakkal. We hunted for mice and squirrels, but we hunted nonetheless. És <laughs> hát egérre, meg mókusra vadásztunk, de azért vadásztunk. And I remember seeing in the the store a really nice bow. És emlékszem, hogy egyszer elmentem egy üzlet előtt, és itt ebben a vadászboltban egy nagyon-nagyon szép a eh, nice íjat találtam. Big bow. Nagyon szép volt, és nagyon nagy. It even had a little place to put the arrow in, instead of just on my hand. Uh, és ahelyett, hogy így a kezemre kellett volna helyeznem a nyilvesztőt, még annak is volt hely. I really wanted that bow. És nagyon-nagyon meg akartam ezt szerezni magamnak. And I had been doing chores around the house and mowing lawns and doing some gardening to earn money. Um, és uh, csináltam néhány házi munkát, mint például fűnyírás és egyebek a ház körül, uh, és ezzel pénzt kerestem. And I asked my parents if I could buy that bow. Úgyhogy megkérdeztem a szüleimet, hogy megvehetem-e ezt a, uh, az íjat. They said no. Ők azt mondták nem. I really wanted the bow. Én meg nagyon akartam az íjat. So I snuck down to the store with my money and bought the bow. Úgyhogy uh, fogtam a kis pénzemet, és um, hát lesúnyogtam a boltba, titokban. Even though my parents said no. Még annak ellenére is, hogy a szüleim azt mondták, hogy nem. I brought it back to the house and hid it. megvettem az íjat, hazavittem, és eldugtam. Now they hadn't found out. A szüleim nem találtak I wasn't caught yet. Még, még nem kaptak el but I felt so bad. De nagyon-nagyon nyomorultan éreztem magamat. I wasn't afraid of getting caught. I just didn't want to be disobedient to my parents. Nem, akar, nem, nem féltem attól, hogy majd elkapnak-e vagy sem, hanem egyszerűen nem akartam engedetlen lenni a szüleimnek. You may have felt that way when you took a cookie you weren't supposed to take. Lehet, hogy éreztél már így, mikor elcsentél egy süteményt, amit nem kellett volna. Or when you hit your little brother or sister, which you weren't supposed to do. Vagy amikor jól elverted a öcsédet vagy a hugodat, amit nem kellett volna. But it wasn't about being caught. De nem arról volt szó, hogy most elkapnak-e vagy sem. It's I really didn't want to be disobedient. Hanem egyszerűen így egyáltalán nem akartam engedetlen lenni. I finally just told my parents, I bought the bow. I didn't mean to. I'm sorry. Úgyhogy végül így mindent bevallottam a szüleimnek. Megvettem az íjat, nem akartam, bocsánat. I think I was hoping they'd let me keep it. Szerintem egyébként abban reménykedtem, hogy majd hagyják, hogy megtartsam. But they didn't. We took it back to the store. De ez sem történt meg, hanem vissza kellett az íjat vinni a boltba. But that's a contrite spirit. De ez, e, Ilyen az, amikor ilyen megtört szívűek vagyunk. There, there's two kinds of repentance. Van fajta megtérés vagy megbánás. There's a repentance from the heart where you really are sorry. You don't want to be like that. Van az egyik, ami tényleg a szíved mélyérből jön, amikor eh, nem akarsz ebben az állapotban lenni, és tényleg that's, sajnálod. That's the repentance that leads to life. Ez az a megtérés, ez az a um, igen, ez az a megtérés, ami életre vezet. There's another kind of repentance that darn, I got caught. De van egy olyan is, amikor azt mondom, hogy a túróba That elkaptak, just leads to lebuktam. Death. Ez halálhoz vezet. Because what you do then is try to devise a better way to do the wrong thing and not get caught. Mert eh, ez, um, ez majd ahhoz fog vezetni, hogy uh, jobb és jobb módokat találsz ki arra, hogy majd legközelebb ne kapjanak el. That just leads to sin. Ez um, újra uh, bűnbe fog vezetni téged. But the contrite heart that's talked about here in Isaiah 66 De ez a megtört szív, amiről itt Ézsaiás beszél, is that feeling in your heart that you don't want to displease your Father in heaven. Ez, ez az az érzés a szívedben, ami azt mondja, hogy nem akarod, uh, um, hogy, hogy um, ne, um, hogy tetszeni akarsz a mennyei atyádnak, és nem akarsz ebben az állapotban lenni. Do you see how that uh, relates to having being poor in spirit or being humble? Látjátok ezt a, ezt a kapcsolatot a, a lelki szegénység és a megtört szív között? There's kind of a connection here. Össze lehet ezt a kettőt kapcsolni. When you are humble before the Lord and realize I can't have victory. Amikor um, alázattal ott vagy Isten előtt is azt mondod, hogy én nem győzedelmeskedhetek. When you realize you need God to work the victory through you. Amikor uh, eh, ráébredsz eh, uh, arra, hogy uh, Istenre van szükséged, aki rajtad keresztül győzni fog. Then when you sin, you realize I didn't let God give the victory. Um, akkor, amikor vétkezel, akkor rá fogsz döbbenni, hogy uh, nem engedted Istent, hogy győzedelmes legyen rajtad keresztül. I tried on my own and failed. Megpróbáltam magamtól, és elbuktam. And that just brings to confession, like I confessed what I did to my parents. És ez csak egy egyszerű mm, um, bevalláshoz fog vezetni, ahogy én bevallottam a szüleimnek, hogy um, megvettem a nyilat. And you ask for the Lord's help next time. és legközelebb majd Isten segítségét kéred. This is a growing thing. You can't make a decision today to live this way and live perfect the rest of your life. Um, ez, ez növekedésről szól, nem arról szól, hogy én most teszek egy döntést, um, és innentől kezdve tökéletes életem lesz. There still is the verse in the Bible in 1 John chapter 1 verses 8 through 10 that says if we say we have no sin, we are calling God a liar. Még mindig ott van az az igevers a Bibliában, az 1 János 1.8-tól 10-ig, ami azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy bűn nélkül vagy, valók vagyunk, akkor um, Istent hazugnak mondjuk. But if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. De ha um, megvalljuk bűne, bűneinket, hű és igaz ő is megtisztít minket minden gonoszságtól. So what we're talking about is not to try to live with sinless perfection. Tehát nem arról beszélünk most, hogy megpróbálunk egy bűntelen, tökéletes életet élni. Only Jesus could do that. Mert erre egyedül Jézus volt képes. All we like sheep have gone astray. Um, mi mindannyian olyan juhok vagyunk, amik um, elkószáltak. All have sinned and fall short of the glory of God. Mindannyian vétkeztek és hiány vagyunk Isten dicsőségének. We'll be perfect when we get in his presence. akkor leszünk tökéletesek, amikor majd Isten jelenlétébe kerülünk. And we look forward to that. És nagyon várjuk már ezt. But for now we can be poor in spirit before the Lord. De addig is most azt tehetjük, hogy um, szegény, lelki, lelki szegények vagyunk Isten előtt. We can have a contrite spirit before the Lord. Lehet megtört szívünk Isten előtt. And we can third tremble at his word. És a, a harmadik dolog aztán, hogy tiszteljük az ő igéit, vagy ahol, ahogy az angol fordítás mondja, hogy megrendülve, megremegve állunk Isten szava előtt. Tremble means to stand in awe and look, wow. Ez, ez azt jelenti, hogy tényleg ilyen öm, ö, úgy állunk Isten előtt, hogy teljesen rácsodálkozunk, és ilyen tisztelet van bennünk. How do you feel about the Word of God? Öm, te, neked mi a véleményed így Isten szaváról? Are you just amazed at God's word and can't wait to dive in and read it and study? Úgy állsz hozzá, hogy le vagy nyűgözve, és hogy alig várod már, hogy belevesd magad és tanulmányozd? That's the kind of person God looks at. Ez az a fajta ember ugyanis, akire Isten rátekint. And notice he says, my word, not that guy's word or this guy's word. És figyeld meg, hogy nem azt mondja, hogy a, annak a szava, vagy a, annak a szava, hanem hogy az én szavam. There are hundreds of people proclaiming their words. Száz és száz ember van, aki a saját szavait hangoztatja. It doesn't say here that God is going to look at ones who tremble at someone else's words. nem azt mondja Isten, hogy majd azokra tekint rá, akik másnak ö, isszák másnak a szavait, más embereknek a gondolatait. But at his word. Hanem az ő szavait, az you ő see, igéjét. There is, there is a place for teaching of the word of God and preaching like we're doing this morning. Megvan annak a helye, amikor az ő igéjét, az ő szavát tanulmányozzuk és tanítjuk, mint például egy ilyen Isten tisztelet, mint itt most. But there's also a place for you to hear and read and study and memorize and meditate on the Word of God yourself. De megvan annak a helye is, amikor te magad uh, leülsz és um, olvasod az igét, és tanulmányozod, és mélyebbre és mélyebbre mégy, és, um, és hallani akarsz belőle, és mm, kívülről megtanulod. You see, when God speaks to you personally and intimately, those are things that change your life. Mert azok a dolgok um, akkor, amikor um, azt fogja megváltoztatni az életedet, amikor Isten személyesen és bensőségesen csak hozzád szól. It is so important to have good teaching, to be rightly dividing and going through the word of God. Uh, nagyon fontos a helyes tanítás, az igének a helyes magyarázata. In the early church they continued in the apostles' doctrine. És um, ezt is olvassuk, hogy a korai egyházban, hogy um, ezt tették, hogy az apostoloknak a tanításait tanulmányozták. But they also checked everything out against the word of God. De mindent megvizsgáltak, ami Isten szava ellen szólt. And God commends those of us who tremble at his word. És Isten um, azt parancsolja azoknak, akik uh, ilyen módon tisztelik az ő igéjét. may I encourage you to look again at the Bible. Um, és, és most így erre szeretnék mindenkit bátorítani, hogy um, fogd a Bibliádat meg újra. The things you count important on your life are pretty easy to tell. Um, elég könnyű megmondani, hogy mik azok a dolgok, amiket te fontosnak tartasz az életedben. What do you think of when you get up in the morning? Amikor reggel fölkelsz, mire gondolsz? Is it food? Kaja? Is it some game or recreation for that day? Uh, valami olyan játék, vagy olyan szabadidős tevékenység, amit éppen aznap szeretnél űzni. Is it your family? Vagy a családod? Or is it God? Vagy Isten. You need to pray that God will put in your heart the desire for him first. Um, imádkoznunk kell azért, hogy Isten ezt a vágyat uh, helyezze a szívünkbe, hogy ő rá vágyjunk elsősorban. Everything else around you will scream for attention. mert minden más, ami, körül, ami körülvesz téged, kiabálni fog figyelemért. And if one of those things around you is less than six months old, they'll scream very loudly. <laughs> És hogyha um, a, ez a kiabáló figyelem, na, ez a figyelemért kiabáló valami um, körülötted kevesebb, mint hat hónapos, akkor ez nagyon hangos lesz ez a kiabálás. God is alone is the one who can give you that hunger for him that drives you to his word. De Isten az egyetlen, aki ezt a szívet uh, tudja adni, a, ezt a vágyat tudja adni a szívedbe, hogy hogy elsősorban rávágyjunk. So in Psalm 66 we see that God is awesome. Psalm 66? I'm sorry, Isaiah 66, okay. yes. Tehát uh, itt az Izsaiás 66-ban ugye arról olvasunk, hogy Isten mennyire fantasztikus és hatalmas. He owns everything. Az övé minden. He made everything. Ő teremtett mindent. But he looks on people. De ő ránéz és rátekint az emberekre. He works on their behalf és az ő javukat uh, munkálja. And he tells us who are the ones he looks at. És elmondja nekünk, hogy milyen az az ember, akire ő ránéz. We don't have to guess. Úgyhogy nem kell találgatnunk. It's those who are humble. Um, azok, akik alázatosak. Those are uh, have a contrite heart. Akiknek megtört szívük van. And those who stand in awe of his awesome word. És azok, akik uh, csodálattal állnak az ő fantasztikus igéje és szavai előtt. May we be those kind of people. Bárcsak mi is ilyen emberek lennénk. Let's pray together. Imádkozzunk együtt. Lord, we thank you for the clarity with which you speak in your word. Um, uram, köszönjük neked, hogy te ilyen tisztán és világosan szólsz az igéden keresztül. Yes, Lord, you are awesome and great and powerful. Igen, uram, te csodálatos vagy és hatalmas és erővel teljes. You created everything. Te teremtettél mindent. The sun, the moon, the stars. A napot, a holdat és a csillagokat. And man is but dust. És az ember csak egyszerűen por. Yet you take care of us. De mégis te gondot viselsz rólunk. You look toward us. És gondoskodsz rólunk. You strengthen us. Te megerősítesz minket. You give us power for victory over sin. és hatalmat adsz arra, hogy győzedelmeskedjünk a bűn fölött. You give us a future and a hope. És te reményteljes jövőt adsz nekünk. And you have told us that those who are going to enjoy these things to the fullest. És te azt mondtad, hogy azok lesznek, akik uh, teljességgel élvezik ezeket a dolgokat. Are those who are humble before you. Akik akik megalázzák magukat uh, te előtted. Have a contrite spirit. Akiknek megtört szívük van. and tremble at your word. És akik um, csodálattal állnak a te szavaid előtt. Lord, make these attitudes of our heart. Urunk, eh, kérjük, hogy ezeket, ezt a hozzáállást munkált ki bennünk. When we make the decision to be like this, give us the strength to do it, Lord. Hogy amikor um, úgy döntünk, hogy ilyenek akarunk lenni, akkor add meg az erőt, hogy ez valóban megtörténjen. Use other Christians to stir us up to love and good works. um, használd a, a keresztény testvéreinket abban, hogy, um, hogy így tényleg bátorítsanak a, a jó cselekedetekre. To help us to be humble before you. Hogy segítsenek abban, hogy mi is alázatosok tudjunk lenni előtted. and to encourage us to walk before you just akik, as you said. Akik bátorítanak abban, hogy um, úgy járjunk előtted, ahogy azt te kéred tőlünk. And I pray for my brothers and sisters here és imádkozom az itteni testvéreimért. That even today, hogy ma is, you would show us this way to live, Lord. Hogy megmutassad nekik, hogy ilyen módon lehet élni. You'd remind us of how awesome and great and powerful you are. Hogy emlékeztess minket, Uram, hogy mely, milyen hatalmas és csodálatos vagy. And how tender and gentle and strengthening and loving és hogy mennyire gyengéden szerető vagy, és mennyire meg, meg tudsz erősíteni minket ezzel a szeretettel. You are to those who are poor and of a contrite heart and tremble at your word megteszed ezt azoknak, azok emberek, azoknak az embereknek az életében, akik alázattal vannak, és akiknek megtört szívük van. We pray this in the name of our great God and Savior Jesus Christ. És mindezt, ami hatalmas megváltó úrunk Jézus nevében imádkozzuk. Whose coming we look forward to. Akinek az eljövetelére annyira várunk. Amen. Amen.